Leipzig, aanwezig op de 33e Internationale Filmwoche van Leipzig. Eh, het is een festival waar eh, documentaires eh, vertoond worden. het is vrij groot. Het heeft een lange traditie. En dit jaar is het dus voor het eerst nou in november zonder invloed van enige communistische ambtenaar of wat voor partijorgaan dan ook. Eh, het eerste vrije festival zou je kunnen zeggen. En eh, men probeert hier een eh, traditie voor te zetten die zeg maar, onder de SED nog heeft kunnen bestaan. men noemt dat de sociaal-kritische documentaires. En het is een enorm druk programma, het duurt een week hier. Ehm, en we gaan even praten over een aantal films. Het is nu zondag. het is vrijdagavond begonnen. Hast, eh, hast, eh, nu met eh, Doris. hast du eigentlich den ersten der Eröffnungsfilm gezien? Nee, nee ne? das war ein Film van Jürgen Böttcher, een zeer bekende Duitse documentairemaker, die de DDR verlaten heeft. Wanneer is hij rausgegaan? gar nicht. Er ist, ah, er ist, er ist, ist immer geblieben. DDR geblieben. Also. Das Besondere an Böttcher ist, ähm, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, ein bisschen zur Biografie, dass er 65 äh, zu den Regisseuren gehört hat, deren Filme verboten worden sind. Der hieß damals Jahrgang 45. Da also habe ich die Rohfassung letztes Jahr gesehen und äh, da gibt es inzwischen eine rekonstruierte Fassung. Äh, das war der erste und letzte Spielfilm, den Böttcher je gemacht hat. Der ist dann in den Kellern gelandet nach dem 11. Parteitag damals, weil die Darstellung des, der persönlichen Probleme des Hauptprotagonisten äh, sozusagen nicht mit der Linie d'accord war, die die DDR damals gefahren hat. Es war auch Eiszeit. Also es ist ein existenzialistischer Film, kann man sagen, ja. über Prenzlauer Berg Mitte der 60er Jahre. Der Film heißt äh, Jahrgang 45. Also es geht um den Leuten, äh, die nach dem Krieg aufgewachsen sind. Ja, danach ist äh, Böttcher in den Dokumentarfilmbereich gegangen. Es gibt die Legende, die leider nicht stimmt, dass er danach nie mehr arbeiten durfte. Ganz im Gegenteil, er ist ein sehr bekannter Dokumentarfilmer in der DDR. Vielleicht auch, weil er äh, Elemente in seinem Dokumentarfilm gehabt hat, die er vom Spielfilm hat rüber retten wollen. Es hat immer versucht, ästhetischere Dokumentarfilme zu machen, als das normalerweise in der DDR der Fall ist. Er hat gleichzeitig gemalt und unter dem Namen Strawalde ist er sehr bekannt als Maler. Ja, es gab ja eine Ausstellung ne? in Westberlin. Ja, jetzt gab es eine große Ausstellung bei der, in der Festspielgalerie. Er ist also von daher nur teilweise Opfer dieses äh, ZK-Beschluss gewesen. Er durfte reisen, er durfte ins westliche Ausland. Er hat vor anderthalb Jahren in Duisburg auf einem ähm, Podium gesessen und hat sich damals noch bedankt für die Arbeitsmöglichkeiten, äh, die er in der DDR hatte. Und äh, heute gilt er nun als Opfer. Das ist Geschichte der DDR. <coughs> Ja, also äh, eh, da äh, eh, begon dus äh, dit festival mee op vrijdagavond. wir werden jetzt reden über zwei Filme, die wir gestern samstags gesehen haben. Anfangen mit diesem Film mit ehm, Titel So kann man nicht leben. Und das steht dann auf deze poster der aufregende Film aus der UdSSR. En die is gemaakt door een uh, Rus die in exil leeft en teruggekeerd is, Stanislav Govoruchin. Govoruchin, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar. <laughs> Ehm, en dat is een, eh, een hele merkwaardige film. Het is een, eh, heeft eh, de lengte van een, van een speelfilm, Het duurt anderhalf uur. En het schijnt me als een zeer grote productie. Zumindest ist es so, dass es, äh, vielleicht ist es ja jetzt gang und gäbe, ein, ein, äh, eine Konsequenz aus Glasnost, ein Film, der mit einem westdeutschen, ehemaligen westdeutschen Verleih, Filmverlag der Autoren hier in Leipzig angekommen ist. Und äh, der drehen konnte, wie wir gesehen haben, sowohl in New York, mhm als auch in äh, Westdeutschland, in Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher natürlich schon eine außergewöhnlichere Produktion, denke ich, für die UdSSR als normalerweise. Ja. Oh. Ähm, ja wie, wie, kann man das äh, Genre beschreiben? Äh, was, was, haben wir alles zu sehen bekommen? Ich glaube, äh, übliche Bilder würde man jetzt sagen von der UdSSR heutzutage. Schlange die, vor den äh, Läden, kaputte Kirchen, arme Leute, die sich beklagen, dass es keine Seife gibt. Äh, und das ähm, geschnitten auf eine Art, die man äh, also bezeichnen kann als höchst äh, tendenziös. Ja, es ist, äh, ich denke, es ist ein Propagandafilm äh, in einer Art, wie ich ihn noch nie aus der UdSSR gesehen habe. Es ist ein Film, der, die, wie mir gesagt wurde, ist, äh, die Schattenseiten der UdSSR zeigt, was es so auch noch nie gegeben hat, zumindest in der öffentlichen Diskussion noch nie gezeigt worden ist. Es gab, gibt viel Wirbel um den Film. Das Komitee, soweit ich weiß, ist sehr dafür angegriffen worden, dass dieser Film überhaupt läuft in Leipzig. Und das Komitee hat sich auf den Standpunkt gestellt, es ist ein Diskussionsbeitrag. Was heißt es, wenn in einem Land solche starken Veränderungen passieren? Das heißt eben nicht nur diese berühmten äh, Freiheiten der Intelligenz, sondern es heißt einfach auch auf, was es in der DDR wahrscheinlich im Laufe der Jahre auch mehr zu sehen gibt, das, was alles an äh, Nachteilen für die individuellen Menschen dabei rauskommt und wie sich das äußert. Der Film fängt ja sehr ähm, tendenziös oder sagen wir mal knallig an mit einer Berichterstattung über Kriminalität. Ja. Man sieht äh, jede Menge schauriger Bilder, die man irgendwie aus äh, westlichen Staaten schon kennt, von Gemordeten und Geschlagenen und Vergewaltigten. Betrunkenen? Betrunkenen, naja, Alkoholismus in den sowjetischen Ländern gab in den sozialistischen Ländern gab es schon immer. Es ist ein Hauptproblem in die DDR, hat als Volkskrankheit Nummer eins den Alkoholismus. Das ist in der UdSSR überhaupt nicht anders. Das Problem bei diesem Film ist natürlich, dass er, wie ich dem Regisseur natürlich erstmal abnehme, wahre Seiten zeigt. Nur wie er montiert ist, lässt es eigentlich einen sehr seltsamen Schluss zu. Es, es gibt äh, unaufgefordert für mich äh, die These, dass nur noch Selbstjustiz hilft dass man sich äh, selber äh, verteidigen muss, weil die Polizei nicht mehr dazu in der Lage ist. Ja, er hat besonders die Polizei angegriffen, ne? Ja. Frontal. Ja, er hat halt gesagt, solange die Miliz damit, damit beschäftigt ist, Schlangen stehen zu regeln, können sie Kriminalität, die überhaupt nicht hinterfragt worden ist, woher sie kommt und wieso sie da ist, äh, bekämpfen kann. Das ist das Problem für mich in dem Film. Dazu geschnitten mit New York, wo das genauso undokumentiert gezeigt worden ist äh, und geschnitten mit der BRD, wo Gott sei Dank die zumindest angeblich nach diesem Film die Polizei keinen Schusswaffengebrauch äh, benutzt, was natürlich Quatsch ist, wie wir ja. alle wissen. Und es wird reduziert auf äh, schöne Fensterläden, ne? Ja, es wird reduziert auf die Warenproduktion in den kapitalistischen Ländern und das Schöne ist halt, dass man das alles kaufen kann, was natürlich genauso ein Unsinn ist. Ja. Besonders unerträglich an diesem Film fand ich äh, die Kommentarstimme von Maximilian Schell, der äh, mit dem Regisseur, das ist ja quasi ein dramaturgisches Mittel in dem Film, den Film kommentiert hat am Schneidetisch und äh, der äh, sowjetische Regisseur spricht bruchstückhaft Deutsch und ähm, manches wird dann von Maximilian Schell übersetzt, manches weiß es nicht, dichtet er vielleicht dazu, wie auch immer. Auf jeden Fall diese altväterliche Art und Weise, wie ein äh, kapitalistisch erzogener, im äh, Luxus lebender, was Luxus ist, mit den Bildern verglichen, die wir da gesehen haben, äh, älterer Herr äh, zu den Verhältnissen sagt, das war ein Skandal. Eigentlich das war der Skandal für mich an diesem Film. Ja, äh, komisch auch, dass äh, so ein äh, amerikanischer Einfluss da reinkommt und der Regisseur selber äh, als Ankl Ankläger rumläuft und sag mal, die amerikanische Figur der Anchorman gebraucht, ne? um uns so rumzuführen ja. und, und, uns zu zeigen und zu erklären. Ja. Besonders lehrhaft, würde ich sagen. Ja, es, ich habe gehört, ich habe mit ähm, jemandem hier gesprochen, der im Komitee sitzt und sie hat mir gesagt, die sich sehr gut in der UdSSR auskennt, dass es natürlich diese Seiten alle gibt. Und dass, wenn du jetzt im Moment in die UdSSR fahren würdest, genau das Problem hast, dass du alles mitnehmen musst. Es gibt selbst die Grundnahrungsmittel nicht mehr. Alle Freunde, die sie hat, versorgt sie. Es gibt das Problem, dass die Leute, weil es nichts zu essen gibt, klauen und morden für Essen, für mhm. Geld, um überhaupt da leben zu können. Von daher stimmt es ja immer. Es gibt, gab immer das Zweiklassensystem in allen sozialistischen Ländern. Es gab diejenigen, die über, über äh, konvertierbare Währung verfügt haben und es gab diejenigen, die die Landeswährung nur haben. Das ist natürlich immer noch da. Wenn wir in dem Film gesehen haben, dass Spar da einen großen Markt aufgebaut hat, einen Lebensmittelmarkt, in dem man alles das kaufen kann, was es in den Läden nicht gibt. Ja. Ne, der Schwarzmarkt von Odessa fand ich besonders beeindruckend, diesem Bild. Ne? Da sieht man über Zehntausende Leute. Nur, ne, soweit man gucken kann, sieht man Leute, äh, die Handel tragen. Ja, das ist ähnlich wie der Polenmarkt in Berlin-West eine lange Zeit gewesen ist. Mich hat es so ein bisschen daran erinnert, weil auch da haben die Leute wirklich äh, geballt gestanden aus Polen und haben äh, Sachen verkauft für ungemein wenig Geld, in unseren Augen und konnten davon aber, da es Valuta war, in Polen verhältnismäßig gut leben bzw. Sachen sich ermöglichen, die sie nicht hier haben. Mhm. Das Problem ist natürlich nur bei dem Film, er sagt, noch schneller Kapitalismus, noch schneller Geld rein, noch schneller die Aufgabe mhm. sämtlicher äh, sozialistischen rudimentären Formen, die es da mhm. noch gibt damit es überhaupt äh, weitergehen kann. das, das Problem fand ich, dass äh, der Film eigentlich äh, ein Aufruf ist, äh, von einer Zeit äh, Abschied zu nehmen, wobei der Film selber ähm, noch verhaftet bleibt in, in äh, echt alte Propaganda, wobei, wobei man auch zum Beispiel die ge geschriebene Zitate hat. Ne? Also man, man wird da wird manches aufgelistet, wo, wobei der Zusammenhang, also mit vorne ist oder was dahinter kommt, erstmal unklar ist. Und das macht das Ganze eigentlich äh, sehr äh, altmodisch, würde ich sagen. Und, und äh, äh, fehlt der Film eigentlich, also vom Form und Inhalt eigentlich das, was sie rüberbringen will. Ja, ich meine, es ist wirklich, ich habe es vorhin gesagt, ein Propagandafilm. Es ist eine Propaganda, die mich natürlich schlagartig an BZ oder schlechte Fernsehfeatures erinnert hat, indem man das äh, Vordergründige nimmt, es garniert, es schneidet, es montiert und äh, ein Bild entstehen lässt. Zum Beispiel, natürlich ist es ein Problem, dass die Religion in der UdSSR verboten war. Natürlich ist es klar, dass die alten Frauen sagen, äh, wir wollen unsere Kirchen wieder haben oder dass junge äh, Frauen sagen, sie lassen ihr Kind taufen. Das mhm. äh, ist gar nicht, dass man das irgendjemand vorwirft, um Gottes Willen. Wenn die Leute an mhm. Religion glauben, sollen sie dran glauben. Aber dass man so tut, als würde damit das Land gerettet. Was mir unklar ist in diesem Film, vielleicht kannst du was darüber sagen, ist, für wen er eigentlich hergestellt ist. Mein Eindruck war, dass er nicht gemacht wurde für das westliche Publikum. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein Film, der eigentlich in der Sowjetunion laufen soll und der in einer bestimmten Art und Weise Stimmung produzieren soll. Ah. Und äh, ich weiß nicht, welcher Partei er angehört. Ich weiß nicht, äh, in welch, welche Parteien er unterstützt. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo das jetzt so zerbrechlich ist, die politische Situation, äh, eine Tendenz heraufbeschwört, die zum Beispiel für mich einhergeht mit dem Bürgermeister von Leningrad, der vor ein paar Tagen um offizielle Hilfe gebeten hat, weil sie vor einer Lebensmittelknappheit stehen, die äh, genauso groß ist wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkrieges. Wobei er dann im Zusatzsatz sagt, äh, dass sie natürlich noch haben. Mhm. Also damit mhm. wird eine bestimmte Art von Stimmung gemacht, mhm. um einen Umschwung zu produzieren ja, der mir erstmal gänzlich gegen den Strich geht. Nee, weil äh, die Bilder, die man da sieht, müssten <laughs> eigentlich für die Leute in der UDL, LDCL äh, äh, längst bekannt sein. Ja, ja, das sagen auch Deswegen alle. wundert es mich auch. Ja, aber es ist eine Bündelung, um, um jemanden zu was anderem zu bringen. Mhm. Es ist eine äh, Überhöhung der Alltagserfahrung, was ja richtig ist. Ja. Äh, gebündelt mit ja, eben einer tendenziösen Hoffnungsaufbau. Mhm. Ja, wohin denn eigentlich? Ja. ja, wir sehen ja hier äh, sehr viele äh, Bilder aus, der, äh, aus Osteuropa, aus der äh, Vergangenheit äh, und äh, was Zeitgeschichte anbetrifft, aber auch eben aus der Gegenwart. Und der Film von gestern Abend aus Polen war ja eigentlich. Ähm, das genauer gegenüber ne, von diesem Film äh, aus der UdSSR, wobei kaum ein Wort gesagt wurde. Und äh, also in der Schnitt eigentlich kein äh, einziger äh, sag mal, Aufruf oder kein äh, Sentiment angesprochen wurde, in dem Sinne, dass man äh, jetzt zu handeln aufgefordert wird. Ja, das ist das Todesdreieck, was du meinst. Das ist eine polnisch-schwedische Produktion gewesen. Der Regisseur heißt ähm, Slat Slatkowski. Und äh, ich fand auch im Vergleich mit dem sowjetischen Film, das Todesdreieck geht über die schlesischen, ehemals schlesischen äh, Kohlenreviere und es ist quasi die ökologische Katastrophe im Moment in über. Polen. Ja sicherlich überhaupt die Auswirkungen auf die äh, Menschen, die Auswirkungen auf die Natur, die absterbenden Bäume, die Missgeburten, die kranken Leute, die Krebsrate. Das alles wurde gezeigt ohne große Worte und ich glaube, das sind eigentlich die Bilder, die man behält, mhm. die man eher behält als äh, in, einem, in einem Film, wo du das Gefühl hast, du wirst auf eine Art zu was gezwungen. Also da schalten, glaube ich, zumindest ja. meine Gehirnzellen mhm. sofort ab. Ja, ja. Und ähm, deshalb hat der polnische Film mir eigentlich auch viel besser gefallen. Ah. Ähm, der dritte aber äh, war ein äh, aus, der, aus der DDR. Ähm, der uns äh, besonders gut gefallen hat. Ne? Ja. Äh, der verriegelte Zeit ähm, ist gemacht worden von einer Frau, Sibylla Schönemann, und sie äh, war bis 1985 äh, ähm, in der DDR, hat einen Ausreiseantrag äh, gestellt als Regisseurin. Sie arbeitete damals bei der DEFA zusammen mit ihrem Mann. Ist dann verhaftet worden, hat ein Jahr im Knast gesessen, ist zurückgegangen jetzt nach der Wende äh, und hat die Leute da äh, befragt. Und äh, dabei ist ein sehr schöner äh, Dokument rausgekommen. Ne? Es ist, ist eine äh, sehr spontan gemacht. Äh, das ist, sind keine künstliche Fragegespräche, die man da sieht. Man, Leute werden nicht auf dem Stuhl gesetzt und äh, müssen dann Aussagen machen oder im freien Redefluss erzählen, was sie erlebt haben, was man manchmal sieht hier. Ja. Und die, sie begegnet die Leute Ne? Ja, sie konfrontiert eigentlich diejenigen, die sie aus diesem Land rausgeschmissen haben, mit ihrer Person. Und das ist eigentlich das Frische an dem Film und das ist auch das, was bei der ganzen Depression, die man ja dabei bekommen kann, ähm, was, einem, was mir möglich gemacht hat und ich glaube den anderen auch, diesen Film, aus dem Film rauszukommen mit einem guten Gefühl. Mit dem Gefühl nämlich, dass du eben irgendwann sie wieder einholen kannst und dass du sie konfrontieren kannst mit dem, was sie dir angetan haben. Mhm. Die Geschichte ist eigentlich die, dass sie immer versucht hat, glaube ich, vorher auch schon, äh, das zu rekonstruieren, was ihr natürlich nicht gelungen ist. Von daher ist der Mauerfall von 89 für sie ein Glücksfall. Sie sagt in dem Film ja, sie kommt zurück, um Abschied zu nehmen von der DDR. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich macht nach dem Film. Nee, sie besucht da. Ähm sozusagen ihre, ihrer Henker und ihre Richter, äh, alle Leute, äh, die damals also eher ähm, belästigt haben, ähm, eingeknastet haben. Ähm, ja, und sie meldet verfolgt sich haben. Sie macht dieselbe, sie dreht dieselbe Situation, die ihr damals passiert ist. Das ist eigentlich sehr unverhofft, wie man das in dem Film ja erfahren hat ähm, plötzlich was in dein Leben einbricht, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Ja. Also sie stellt plötzlich den Aus stehen da Kameras. Ja, ja, sie stellt den Ausreiseantrag und die, äh, sie kommen sie und holen sie morgens um sechs ab. Dasselbe hat sie auf eine Art auch gemacht. Sie, es fängt sehr schön an mit einem äh, mit, unter einem Kirschbaum, nämlich in Hohenlohe in Thüringen, wo sie im Gefängnis saß gibt, gab es direkt daneben einen Garten und eben einen Kirschbaum, auf den sie immer geschaut hat. Und sie geht zu der Besitzerin dieses Gartens und erfährt im Gespräch, nachdem die immer sagt, nee, sie wüsste eigentlich von nichts, dass sie sehr wohl oben auf der Leiter im Kirschbaum gestanden hat, rübergeguckt hat und sich gewundert haben, warum immer so hübsche Frauen eigentlich in dem Gefängnis sitzen und ähm, sie gedacht hat, naja, das sind politische. Und in dem Moment, sie spielt dann auch immer mit den Kirschen, die sie in der Hand hat, in dem Moment, wo sie der Frau auch so die Möglichkeit gibt, sie nicht abzufragen, ja oder nein, sondern sie erzählen lässt, erfährt man eigentlich viel mehr, als wenn, die, wenn sie sie gefragt hätte, warum haben sie nichts gemacht, warum haben sie nichts gewusst, äh, wieso haben sie die ganzen Jahre geschwiegen. Und das ist, glaube ich, so ein Prinzip in dem Film, was ihn so angenehm macht und wodurch sie mehr erfährt. Sie geht nicht hin und hat einen Fragenkatalog, äh, womit sie ideologisch nachweisen kann, dass das äh, alles Arschlöcher sind. Dass das Altkommunisten sind, die da äh, an dem Regime beteiligt waren oder dass es äh, quasi Faschos waren, die äh, äh, sich an nichts interessiert haben, an den Mitmenschen. So, so diese Art hat sie überhaupt nicht gehabt. Ne? Sie war in den Gesprächen sehr, sehr offen. Aber ich fand es aber auch sehr typisch eine Art und Weise, wie Leute aus, aus der DDR an so Sachen, an ihre eigenen Sachen herangehen. Persönlich, offen, äh, Gespräch. Äh, ich glaube, das Gespräch auch zwischen die Herrschenden und äh, die Oppositionellen, äh, ob das nun in der SED oder außerhalb war, ist, glaube ich, immer sehr wichtig gewesen. Und das zeigt der Film auch, dass sie manchmal äh, in der Lage ist, äh, ein Gespräch zu führen mit einem Stasimann oder einem äh, Haftrichter, eben auch diese Frau, die da neben dem Knast wohnt, wobei man <laughs> immer nicht weiß, man, der Zuschauer wird äh, in Verwirrung äh, gebracht, glaube ich es, äh, weiß, weiß diese Frau jetzt nun Bescheid oder nicht? Ne? Hat, sie, hat sie jetzt äh, den Durchblick gehabt, was in den Knast los war oder eben nicht? Das mhm. bleibt offen. Ja, das bleibt offen. Naja, ich weiß nicht, ob das so typisch ist. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an den Film von Helge Misselwitz vor zwei Jahren, Winter AD äh, wo sie auch Frauen damals noch in der DDR gefragt hat, wie es ihnen, den Frauen in der DDR ging. Und es auch sehr persönliche Gespräche waren. Und äh, ich kenne so einen Film eigentlich nicht aus einer Männersicht. Also ich glaube, von daher gibt es noch einen Unterschied. Und das äh, Wunderbare fand ich auch, dass sie dieses Prinzip durchgehalten hat oder dass sie den, diese Zivilcourage durchgehalten hat äh, und gleichzeitig die Beherrschung nicht verloren hat bei diesen Stasi-Leuten oder Richtern, die wirklich innerhalb ihres Denksystems weiterhin argumentieren und sie dabei bleibt und fragt und sie mit ihrer Person einfach konfrontiert. Sie sind ja immer einer, einem Mensch gegenüber gesessen, jetzt in dem Film. Was sie früher für sie ja immer nur eine Nummer war oder eine Aktennotiz oder ja, ein Zugeführter, der keinen Namen hat, sondern eben nur 0815 oder sowas. Und äh, ich habe das sehr bewundert. Also ich habe mir ein paar Mal während des Filmes gedacht, also jetzt würde ich die Kamera abstellen und würde ihm einfach einer reinhauen. Punkt um. Und äh, sie macht es aber dadurch, dass sie das zeigt, gibt sie einfach mehr Leuten die Möglichkeit, auch für sich selber, glaube ich, damit klarzukommen, wenn sie den Film gesehen haben. Wir haben gestern hab ich noch mit einem Freund gesprochen, dem quasi dasselbe passiert ist, der auch ähm, rausgeflogen ist aus der DDR, der sagt, er kennt das alles, er kennt den, also einen Mann, er kennt den Knast, er kennt die äh, Gefängniswägen, er kennt Vogel, der ihn auch freigekauft hat, also der dieses der Anwalt, ne, der taucht hier auch in dem Film auf. Ja, der äh, immer die Formalitäten erledigt hat. Und äh, er sagt, eigentlich würde er seinen Vernehmer auch gerne sehen. Er ist wieder nach Leipzig zurückgegangen und er weiß, dass der hier irgendwo sitzt und von daher denke ich, gibt Vogel hat ja gestern gesagt, in dem Film 250.000 Familienzusammenführungen und ich glaube 35.000 politische, äh, politische Häftlinge, die sie freigekauft haben, ja ein immenses Potenzial. Und ich glaube, für die und auch, auch für die anderen DDRler ist es ein ganz wichtiger Film und für uns ist es eigentlich ein wichtiger Film, weil diese deutsche Mentalität, die kennen wir ja im Prinzip auch. Nur, dass wir der nicht in so einer Art und Weise ausgesetzt sind. Die sind ja immer ganz schockiert gewesen, weil sie gesagt haben, na, sie haben ja gar nichts Unrechtes getan, wieso kommen sie denn denn in den Knast? Nur weil sie einen Ausreiseantrag gestellt haben, äh, müssen sie jetzt dafür äh, in Haft. Äh, das ist natürlich ein Verstoß gegen die geltende Rechtsordnung in der DDR gewesen, was doch der Richter gestern nochmal ganz klar gesagt hat, und von daher ein Strafrechtsbestand. Das ist bei uns natürlich ähnlich. In dem Moment, wo du versuchst, irgendwas gegen die Rechtsordnung der BAD zu machen, bist du damit konfrontiert. Und von daher denke ich, wird auch der Film bei uns im Westen, ich sage immer noch West und Ost, das ist einfach so, ähm, ein wichtiger Film sein und ich glaube auch ein Publikum bekommen. Mhm. Weil er auch wunderschöne Bilder einfach hat. Bilder, die nochmal für sich sprechen und die dir Zeit lassen, über das nachzudenken, was du da an Charaktermasken und Charakteren vorgeführt bekommst. Ist das äh, auch ein Produkt, äh, eine Tradition? Äh, eine äh, Tradition von äh, Dokumentarfilmen aus der DDR? Weil sie ist ja da aufgewachsen, hat ihre Ausbildung da bekommen. Kann man das so sehen? Ja, sie hat natürlich ihr Studium gemacht und hat damals dann auch bei der DEFA angefangen zu arbeiten. Ähm, jein. Jein, insofern, als dass die, soweit ich den Überblick habe, in der früheren DDR es immer Versuche gab, so frische Dokumentarfilme zu machen, dass die Regisseure auch immer das als Primat ihrer Arbeit genommen haben, das Leben zu zeigen, was es ist und immer an die Grenzen sehr schnell gekommen sind, immer mit dem Problem der Zensur leben mussten, die hier ja eine ganz andere ist als bei uns. Und von daher denke ich, äh, es ganz wenige gibt, die im Laufe der Zeit nicht die Zensur so verinnerlicht haben, dass sie andere Filme dann letztendlich gedreht haben. Aber ich glaube, im Wunschdenken der, der Doc-Filmproduktion oder der DEFA oder dessen, was an der HFF, der Hochschule für Film und Fernsehen, gelehrt wurde, ist es sicherlich ein Film in der Tradition. Okay, herzlichen Dank. hab, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. Meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. La, la, la, ja. <laughs> oh, Capri, dann denke ich auch an Tina. Sie liebte einen Lord. <laughs> Aber als sie mich sah, die schöne Signorina, lief sie ihm gleich fort. Lief sie ihm gleich fort. <laughs> Aha! Kam ich nach Spanien, dann schenkten mir die Wirte dort ohne Geld nichts ein. Doch ihre Frauen, die ich am Tag spazieren führte, schenkten mir den Wein, schenkten mir den Wein. La, la, la, <laughs> lacht mir auch noch heute immer ein roter Mund. Und es gibt keine Stunde, die ich je bereute. Meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. <laughs> Bin ein Vagabond. <laughs> We zijn weer eh, terug in Berlijn. Eh, ik was drie dagen in Leipzig op de documentaar filmwochen. Um, ehm, dat was wel eh, indrukwekkend. verslavend ook. Ehm, om op zo'n festival aanwezig te zijn. Uh, s ochtends, middags en s avonds alleen maar eh, films eh, te kijken. Ik heb eh, me een beetje beperkt tot films die over Oost-Europa gingen. Ehm, zeer veel ehm, had als thema Stalinisme. Ehm, bijvoorbeeld een Oost-Duitse film die uh, naging wat er eigenlijk geworden was van een theatergroep, een amusementsgezelschap dat in de eh, vroege jaren 30 eh, optredens eh, had voor de DKP. Het was een communistische groep. Ze heette Kolonne Links. de film waar ik het nu over heb is gemaakt door Christian Klemke. Kolonne Links in Exil. <clears throat> Deze groep is in het begin van de jaren 30, ik geloof 32, geëmigreerd naar eh, de socialistische heimat. Ze zijn ehm, in eh, Moskou gaan eh, wonen en optreden. En in 36 zijn de eerste van hun opgepakt en afgevoerd naar Siberië. En tot aan 38 zijn ze eigenlijk allemaal opgerold. En deze film probeert uh, hun lot na te gaan. Ehm, dat eh, lukt maar zeer gedeeltelijk, dat onderzoek. Eh, het zijn echt uh, nog maar brokstukken van een zeer tragisch verhaal wat je te horen krijgt. Er spreekt ook een grote onbegrijpelijkheid uit over, over het waarom. Ehm, en dat kan je eigenlijk ook wel zien in andere films, ook de Russische. Ehm, zijn allereerst natuurlijk eh, communisten geweest die eh, zijn opgepakt oppositionele elementen binnen de partij, trotskisten en anderen. Eh, die zijn afgevoerd. naast natuurlijk alle andere mensen die ehm, het slachtoffer zijn geworden van het Stalinisme. Ehm, valt hun ehm, lot natuurlijk vanuit Duitsland nog enigszins na te gaan. Ehm, er was ook op televisie eh, vorige week ook nog een, eh, een eh, kleine documentaire over iemand die hier zelfs een hele archief aan het opbouwen is om na te gaan wat er eigenlijk met alle Duitse communisten is gebeurd die daar heen zijn gegaan in de late jaren 20 en vroege jaren 30. Maar ook communisten die eh, via Spanje daar zijn terechtgekomen. En dat zijn allemaal ehm, zeer eh, tragische gevallen van mensen die zelfs eh, zijn uitgeleverd aan de Gestapo in 1939. dus communisten die in Moskou zaten en op transport zijn gezet. Ehm, veel eh, hebben het eh, niet overleefd. Ehm, enkele schijnbaar wel, maar die eh, kwamen dan weer niet aan het woord in deze film. En wat zij er precies achteraf van vonden, komen we dus ook niet te weten. Het zijn dus allemaal raadsels die overblijven na het zien van een heleboel van die ehm, verhalen. En eh, al die eh, getuigenissen die je eh, krijgt te horen. Ehm, bijvoorbeeld ook over een kunstenaarskamp in Siberië. dat is een Russische film. Ehm, waarbij het ook compleet onduidelijk werd wie nu waarvoor stond, waarvoor die gezeten had. Hetzelfde zou je eigenlijk kunnen zeggen van een hoop documentaires die ik eh, gezien heb over de Roemeense revolutie. Eh, opvallend is eh, dat er slecht gerechercheerd wordt door de mensen die de films maken. Ehm, dat echt een hoop niet klopt. Dat de plaatjes wel mooi zijn, maar vaak bekend. En ehm, dat de films eh, vaak een eh, precies focus eh, missen. en dat is, dat is heel jammer, want dat kan denk ik ehm, zeer goed wel het geval zijn. Ehm, de, de film die we al aangaven, die ik hiervoor met Doris uh, besprak, de Farida de Zeit, naar mijn idee een eh, zeer goed eh, voorbeeld. Zeer eh, persoonlijk verhaal. Waarbij geen vragen meer overblijven aan het eind. Ehm, ik was maandag nog op de persconferentie die de DEVA-doc-filmafdeling gaf. Waar uitvoerig werd uiteengezet hoe het nu verder gaat met deze afdeling. Eh, dat moet ik denk ik even verklaren. De DEVA is eh, dus eh, de Oost-Duitse filmmaatschappij. Die heeft een hele grote onderafdeling gehad voor documentaire films. Daar heb ik er dus aardig wat van gezien. Die het afgelopen jaar zijn gemaakt. Ehm, je zou kunnen zeggen dat het filmfestival in Leipzig, het documentaire filmfestival, eigenlijk hun ehm, thuisbasis is. Daar wordt alles vertoond wat ze gemaakt hebben. Ehm, voorheen, toen de DDR nog bestond, eh, waren veel van deze films ook eh, te zien eh, in de bioscoop. En dan niet in een klein filmhuisje, maar gewoon als voorfilm bij een echte speelfilm. Ehm, dat is nu allemaal afgelopen. het gros van de Oost-Duitse bioscopen zijn eh, verkocht aan eh, grote West-Duitse ketens. En eh, zo heeft dus de DEFA eigenlijk helemaal geen grip meer op de distributie en vertoning van haar eigen producten. Ehm, en er werkten voor uh, 89 870 mensen bij deze afdeling. <laughs> Dat is een niet onaanzienlijk. Eh, die werkte natuurlijk niet alleen maar voor de bioscoop. Ze maakte ook films in opdracht van de Oost-Duitse televisie. Maar goed, uh, het was een eh, grote afdeling. Ehm, daar zijn tot nu toe nog geen ontslagen gevallen. Er werken momenteel nog 670 mensen. En zo te horen wordt de zaak daar helemaal opgesplitst in afzonderlijke MV's. Ehm, al naar gelang ja, het beroep wat ze uitoefenen. En dus eh, mensen die montage maken. Eh, er is een, eh, een compleet videobedrijf opgericht. er is een bedrijf opgericht wat bijdrages maakt voor televisie in opdracht van, neem ik aan, een van de vele Westerse, West-Duitse kanalen die er op dit moment zijn. Als je de televisie aanzet, eh, kun je geloof ik wel 11 eh, eh, Duitse kanalen krijgen. Dus die moeten allemaal gevuld worden. Dus daar pikken ze dan een graantje van mee. voor de rest proberen ze nog een oude documentaire afdeling zo te houden als die is. Ehm, het verhaal klonk niet heel erg triest, moet ik zeggen, maar ik vermoed wel dat ze heel erg hard eh, moeten trekken om, eh, om die zaak nog eh, staande te houden. En dat de traditie van de documentaire film zoals die tot nu toe bestond. En zoals we die dit jaar in Leipzig nog hebben kunnen zien, eigenlijk wel is afgesloten. Dat de financiering voor zulke soort projecten eigenlijk onmogelijk is gemaakt is, tenminste vanuit een eh, centrale instantie, zoals dat tot nu toe eh, nog het geval was. Eh, erg veel heb ik daar niet over horen klagen. Ik denk dat daar helemaal de tijd ook niet voor is. er bestaat natuurlijk ook wel degelijk een kans voor deze mensen. Ze hoeven niet helemaal bij de pakken neer te gaan zitten. Ehm, ze kunnen gewoon opgaan in het grote internationale mediabedrijf. Eh, er zijn ook wat eh, mensen gewoon opgestapt, die hebben elders eh, banen gekregen. Maar dat is natuurlijk een niet geringe operatie om zo'n grote moloch, dat de DEVA, helemaal in stukjes te hakken. En, ik weet in ieder geval van de studio's in Babelsberg, waar ze zitten dat die eh, verhuurd of verkocht zijn aan een zeer groot eh, bedrijf wat animatiefilms maakt. Um, Babelsberg is nog steeds eh, een van de grootste studio's van Duitsland. Dus daar zijn enorme hallen beschikbaar en erg veel kennis van zaken. Ook al hebben die dan niet betrekking op de nieuwste technieken. het is het edele handwerk, geloof ik, waar men wel eh, prat op gaat. En waarvan ze dus hopen dat dat nog eh, te slijten valt. Ehm, op eh, het festival waren ehm, nog een hoop van hun producten te zien. En ik kan nu nog niet zeggen of ze ook succes hebben gehad. Ehm, pas morgen uh, zal de uitreiking zijn en ehm, ehm, misschien dat ik dan nog eh, iets vertel over wie eh, daar eh, in de prijzen is gevallen. Het was nog een hele klus om Leipzig uit te komen, maandagavond laat, want er was een staking van het personeel van de Rijksbaan. die duurt nog steeds voort. Uh, zeer opmerkelijk incident. want er wordt vrij weinig gestaakt in Duitsland. En al helemaal niet eh, door zo'n eh, ja, klassiek bedrijf waar eh, zeg maar, de ambtenarij het voor het zeggen heeft. En de Duitse ambtenarij, dat, nou ik weet niet, valt moeilijk te vergelijken met de Nederlandse. die zijn allemaal zeer streng en zijn allemaal zeer punctueel. En, het is erg opmerkelijk dat zij in staat zijn geweest eh, toch eh, <laughs> Duitsland behoorlijk op eh, hun kop te zetten. ze worden dan ook beschuldigd van communistische praktijken. dat kan niet meer. ze stagneren ook de eenwording van Duitsland. En ze hebben nu na twee of drie dagen hebben ze inderdaad ook weer het personenverkeer weer op gang gebracht. Het goederenverkeer ligt nog steeds stil. Ehm, hun eh, eisen zijn niet erg eh, revolutionair. Eh, ze vragen geen loonsverhoging, <laughs> wat opmerkelijk is voor een staking. Ze willen in ieder geval dat ze niet op loon achteruit gaan. En ze willen ook dat in de sanering die op handen is, geen gedwongen ontslagen vallen. En dat zal nog heel wat worden, want het is een enorme grote uitgebreide firma die vroeger ehm, een hele centrale rol speelde in de Oost-Duitse economie. Eh, aangezien de, autosnelwegen niet zo uitgebouwd waren, er vrij weinig eh, klein vrachtverkeer was. Eh, ehm, nou ja, er tufte wat trabbies rond, <laughs> maar daar hield het wel zo ongeveer bij op. alles ging dus via het spoor. Ehm, en eh, de service op dit moment. <laughs> dat is het grootste probleem. Eh, want eh, nu Duitsland 1 is, klaagt men dus vreselijk over nou, de, treinen die langzaam gaan. dat klopt ook inderdaad, want ik heb er 4,5 uur over gedaan om van Berlijn naar Leipzig te komen. Dat is een afstand van 170 kilometer, we hebben wat een uur gewoon eh, stilgestaan. Goed. Ehm, voor de rest staat Berlijn eh, in het teken van eh, verkiezingen. en hoort men her en der dat de PDS veel stemmen gaat krijgen. Er zijn zogenaamde proteststemmen. Er was een, gisteren een afschuwelijke, hetserige aflevering van de Spiegel TV eh, waarin eh, Creo Gysi en eh, Hans Modro de flinke flink van langs kregen. ook bij deze staking van het spoorwegpersoneel moest de PDS het ontgelden. er is ook weer een financieel schandaal ontdekt waarbij uh, zelf ook betrokken zou, zou zijn. het heeft tot, tot nu toe nog geen directe gevolgen gehad. Eh, de verkiezingen die zijn, nou, dat weet iedereen zo onderhand wel, ehm, morgen. En uh, ja, vaststaat dat eh, de CDU wel aardig eruit zal komen. Alhoewel Kool waarschijnlijk in zijn hele, um, ja, zullen we het zeggen, stemmingmakerij en eh, zijn eh, jubelgedoe eh, over het eng Duitsland misschien ook wel verwacht had dat hij 50 of bijna 50% van de stemmen zou gaan halen. dat ziet er op dit moment helemaal niet naar uit. waarschijnlijk zal de PDS, ondanks alle schandalen en alle hetserijen, toch plaatsnemen in de Bondsdag. En eh, zo zullen de Groenen ook nog wel wat stemmen krijgen. Eh, zal het de FDP van uh, Hans Genscher ook niet zo slecht afgaan. Dus ehm, vallen voor de twee grote partijen, de SPD. nou ja, daar hoef ik het niet over te hebben. Dit staat er bijzonder slecht voor. En de CDU ehm, niet zo heel erg veel nog te behalen aan extra stemmen. Vaststaat wel dat eh, de PDS in eh, Berlijn, want hier zijn ook eh, verkiezingen, voor het eerst kan Berlijn in zijn geheel, Oost en West samen, naar de stembus gaan om een nieuwe senaat te kiezen. ook hier zal de PDS flink wat stemmen binnenhalen. Dat zal toch wel ehm, ten koste gaan van eh, de SPD. Ik denk ook wel van de alternatieve listen. Hoewel het onduidelijk is natuurlijk hoe die het eh, doen eh, nadat ze uit de coalitie zijn gegaan. Vanwege de ontruiming van de Mainzer Straße. Ehm, daarover kan ik nog zeggen dat het vrij rustig is op het moment. Uh, ehm, een huis hebben afzonderlijke huurcontracten afgesloten. Ehm, of doen dat nog in de komende dagen of weken. Eh, in afwachting van de nieuwe politiek die de Senaat zal gaan uitzetten wat betreft eh, de legalisering van de huizen. Ehm, er zijn allerlei eh, bijeenkomsten die, waar ehm, ja, op een soort ronde tafelachtige manier gepraat wordt tussen krakers Ehm, dominees, eh, groene politici ehm, en eh, sympathisanten om eh, een verdere escalatie te voorkomen. er zijn verder nog niet zo heel veel acties ondernomen. eigenlijk verwacht ik nog wel dat mensen van de Meisterstraat een, een, eh, nog een huis gaan eh, kraken. Of eh, zoals ze vorige week deden bij de bezetting van het Rode Raadhuis. de kamer van de burgemeester van Oost-Berlijn. Ehm, dat ze nog zulke soort zaken zullen ondernemen. Maar ehm, in de verkiezingstijd ehm, is het toch niet het doorslaggevende thema geworden. Eh, het is eigenlijk een vrij eh, gezapige toestand. Ehm, de uitkomst is eh, open, in, in Berlijn zie zeker. Maar men verwacht wel dat er een grote coalitie zal komen van SPD en CDU. Ehm, ik begrijp ook dat in de hele verkiezingstijd zeg maar, de thermometer wat betreft ehm, Berlijn, hoofdstad van Duitsland, weer eh, wat is gestegen. En eh, iedereen, eh, de Berlijners, toch een hart onder de riem steekt. En ze verzekert dat het toch zeker niet bon zal worden. En is niet nu dan over een aantal jaren. Berlijn in ieder geval niet alleen hoofdstad wordt, maar ook regeringshoofdstad.